بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد bugungi على قدر darsga درس o'tgan darsimizda sehrni haqiqati va uni shariatdagi ورنا va uni hukmi va sehrgar sehr bilan shug'ullanuvchi shaxsning hukmi to'g'risida bayon bo'lgandi endi bu darsda ana shu sehrga o'xshash bo'lgan va ba'zi bir holatlarda haqiqiy sehrni ishini qilmasa ham balkim o'shani hukmini olmasa ham sehr qiladigan buzuqlikni qilishlikka sabab bo'ladigan ba'zi bir narsalar borki shu narsalarni ham eslatilishligi va undan mu'min shaxs ehtiyot bo'lishligi va o'shani bilishligi lozim bo'lgan ba'zi bir masalalar bor shularni bildirishlik uchun o'rgatishlik uchun ibn abdul vahob rahimaulloh aytadilarki babu bayani shayin min anvai sihr sehrning ba'zi bir navlari va xillarini bayon qilishlik haqidagi bob deb tabib qildilar sababi mana shu o'rinda ba'zi bir sehrga o'xshash narsalar bor ba'zi bir polvonlar va baxshilar va shunga o'xshagan kishilarning odatga xilof bo'lgan shaytonlar orqali qiladigan ishlari odamlar uchun bir karomatga o'xshab ko'rinadi vaholanki u sehr va sehrni sheriklari bo'lgan amallar bo'ladi shularni bayon qilishlik uchun bu bobni keltirdilar يتلركي قال أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد من الجبد نبي صلى الله عليه وسلم اتلكي إن العيافة والطرق والطيرة mana shu narsalar jibdan ya'ni shaytonni amalidan mana shu shaytonni ishlaridan degan ma'noda hadis etdilar bu hadisi isnodida so'z bor ma'nosi shuki innal iyafa al iyafa bu arablardagi bir odatki ular bir narsani o'zlariga yoqimli yoki yoqimsiz o'zlari nafsi shuni xush ko'radigan yoki xush ko'rmaydiganligini bilishlik uchun yerda qo'nib turgan qushni bezovta qilishadi hattoiki o'sha uchadiki shu sabablik o'ng taraf yoki chap tarafga uchishligi orqali ular o'zlariga bir natija olishadi odatda qush uni agar qo'rqitiladigan bo'lsa xohlagan tarafiga uchib ketadi u bir maxluq aqlsiz endi bu aqllik odamlar ular ham o'zlari aqlsizligi sabablik bir qushni uchishligidan o'zlarini amallariga natija olishadi bu ularni aqllarini juda pastligidan shuning uchun Alloh aytadiki hum kal an'ami bal hum adallu sabila ular hayvonlarga o'xshaydi o'zi asli Alloh birinchi ularni hayvonlarga tenglashtirib turib balhum adal ulardan ham pastroq ular adashganroq ular deb Alloh ularga hukm chiqardi agar aqli bo'lganida qayoqqa uchib turganini bilmagan qushga ishonib o'shani uchishligidan o'ziga hukm olarmidi subhanalloh mana shu iyofa va tarq tarq u Avf ibn Jamil rahimahulloh tafsirlaganlaridek al-xattu yuxattu bil ard yerga chiziladigan bir chiziq ya'ni shu sabablik pol ochadi yoki g'ayibdan xabar beradi yoki o'zicha muayyan bir yaxshilik yomonlikni o'zicha o'lchaydi shu bilan bu shariatga muxolif sabab u asli yo'q bo'lgan bir narsaga suyanishlik sehrga o'xshab sehrni ham asli yo'q xayol bu lekin haqiqati bor uni Allohning izni bilan ta'sir qiladi va mana shu xat e, ba'zi bir olimlar boshqa bir ma'noda tafsir qilishgan u nima toshlarni muayyan bir adatdagi toshlarni otishlik bilan bo'ladi xuddiki ba'zi bir polvonlar harom bo'lgan nardani toshini otishlik bilan ba'zi bir hukmlarni pollarni ochib beradi ba'zilar o'sha e, nardani toshini otadi va ba'zilar qo'lida bir 5-6 ta yoki 10 ta bir toshi tosh bo'ladi ular xossatan chiroyli toshlarni terib olishadi muayyan bir ranglardagi va ana shu toshlarni otishlik bilan odamlarni taqdirini o'qib beradi va odamlar shu narsaga ishonadi subhanalloh bu ham Alloh bergan aqlni olib tashab bir ahmoqlik bo'lgan bir nodonlikka ergashlikka dalolat qiladi bu. Ittilaki innal iyafata vat tarqa vat tiyara. At-tiyara bu har xil irim qilinadigan narsalarni hammasi mana shu tiyara degan so'zni ostiga kiradi tashaum qilishlik va irim qilishlik o'zi asli bu tiyora toyir degan so'zdan olingan ya'ni qush qushni uchishlik bilan safari o'n tarafga uchadigan bo'lsa yurib chiqib turgan safari yaxshilikka bo'ladi chap tarafga uchadigan bo'lsa safari yomon bo'ladi va bizada bu mashhur narsaki yo'lga chiqqan bo'lsa oldidan qora mushuk o'tib ketsa bunaqa bo'ladi va ba'zi bir e, qishloqli o'rinlarda bozorga narsa olib borib sotiladigan bo'lsa yovvoyi arilani inlarini o'sha arilarni bezovta qilib subhanalloh Allohning maxluqlari ular ham o'shalarni uylarini buzib inlarini olib kelib boyigi yashik boyigi yashikdan yoki boyigi e, tog'arasi yoki shunga o'xshagan narsalarni ustiga qo'yib bozorga olib boradi maqsad nima mana shu irim ya'ni odamlar mani narsamga ari o'zini iniga yopishgandek yopishsin degan bularni hammasi irimlar hech bir shariatdan asosi bo'lmagan bir botil narsalar bularni hammasi mana shu hammasi jibtdan ya'ni shaytonning amalidan bo'ladi shuning uchun bu amallar odamlarga o'zlari bilmagan holatda ta'sir qiladigan xuddiki sehr ta'sir qilgandek va ularni hayotini buzganidek va ularni tinchligini va osoyishtaligini buzganidek bu narsalar ham insonni nafsiga ta'sir qiladigan bir botil sehrga o'xshagan bir botil narsa shuning uchun bundan ham nima ehtiyot bo'lishlik kerak bu narsalarning hammasidan inson agar nodonligi sabablik mashi narsalarga o'z qalbidan eshik ochib beradigan bo'lsa va joy top beradigan bo'lsa subhanalloh odam halokatga yo'liqadi bu bilan يتللكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح ابن عباس رضي الله عنه يتللكي نبي صلى الله عليه وسلم اتلندinler من اقتبس شعبة من النجوم kimda kim yulduzlar ilmidan bir bo'lagini ديان bo'lsa sehrdan bir bo'lakki o'rganibdi deydilar sehrdan bir bo'lakki o'rganibdi zada mazad ya'ni qancha ziyoda o'rganaveradigan bo'lsa sehrdan shuncha narsa ziyoda bo'laveradi unda ahli sunna val jamoat olimlari yulduzlar va osmonlar ilmiga kelishgan vaqtda uni ikki holatga bo'lishadi birinchisini ilmu ta'sir deb nomlashadi ikkinchisini ilmu tasyir deb nomlashadi ilmu ta'sir bu harom bu u nima u uni tushunchasida olimlar aytishadiki ana shu yulduzlarning uchishligi va falonchi yulduz mana bu joyda chiqqanligi va mana yulduz botganligi va mana shu kunda falon yulduz chiqqanligini hisoblab shu bilan baxtli bo'ladi va baxtsiz bo'ladi yaxshilik bo'ladi yomonlik bo'ladi degan yerdagi bir ana shu yulduzlarni yerga bir ta'surati bo'ladi degan e'tiqodda bo'lishlik bu ilmu ta'sir deb nomlanadi bu shirk bu shariatga xilof bo'lgan narsa bu va hozirgi kundagi ba'zi bir gazeta va jurnallarda yoziladigan narsalar mana shu bobdan oyi palonchi kunida tug'ilgan odam bunaqa bo'ladi deb yozishlar hammasi bu ana shu ilmu ta'sirdan bu harom qilingan ilm bu o'rganilmaydi o'rgatiladigan tariqalari bo'ladi muayyan bir shaxslar bo'ladi buni o'rganadi va o'rgatadi lekin bu harom qilingan yulduzlarga ishonishlik va shu sababli yaxshilik va yomonlik bo'lishlikniga ishonishlik bu Allohga kofir bo'lishlik bu sababi ana shu yulduzlar yerga Allohdan boshqa va Allohning iznisiz bir ta'sir ko'rsatadi degan e'tiqodda bo'lishlik bu katta shirk ammo shu yaxshilikka sabab bo'ladi yoki yomonlikka sabab bo'ladi deb e'tiqod qilishlik bu kichik shirk bo'ladi bu demak ha u katta shirk bo'lsin ki, u kichik shirk bo'lsin mu'min odam bundan salomat bo'lishligi kerak uni iymoniga halokat bu ammo ana shu ilmni ya'ni yulduzlar va osmonlar to'g'risidagi ilmni ikkinchi xili u ba'zi bir fuqaho olimlar kitoblarida zikr qilinadigan masalalarki u nima e, yulduzlarni bilishlik bilan botishligi va chiqishligi bilan namozlarni vaqti kirganligi va chiqqanligini biladi va ba'zi bir burundagi holatlarda dalada ishlaydigan dehqonlar ba'zi bir yulduzlarni chiqishligi bilan bahor kelganligi va issiqni belgisiligini tajriba bilan bilishgan hech qanaqa bir e, bu g'ayibdan emas balkim odatdagi tajriba bilan bilishgan va shuningdek safarlarda e, xaritani bilishlik shimol qayoqda va janub qayoqda sharq va g'arb qayoqdaligi qorong'ida bilinmaydi bilishlik e, qiyin bo'ladi safarda yurgan odamga uni ba'zi bir musofirlar yulduzlar orqali bilishadi bu ilmlarni bilishlik ham shariatga muxolif emas demak mana shu yulduzlarni yerdagi yerdagi narsalarga ta'siri bor deb o'ylashlik bu haqiqatda yashirin bir kuch deb e'tiqod qilishlikka olib boradi va bu shariatga qarshi bo'lgan narsa bu bu e'tiqoddan mo'min salomat bo'lishlik kerak وللنسائي عن ح... من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه يتلركي من عقد عقدة كم دا كم بر إب بايلسة بعض بر حالات لدى إب مس ساچ بايلند بعض بعض بر وقت لدى إب مس أرقان بايلنش لكي ممكن va ba'zi bir vaqtlarda ular ham boylanmaydi-da, muayyan bir narsaga boshqa bir narsalar o'rab boylanishligi mumkin. Sehrgarlarning tariqalari bularni hammasi. Kimda kim ana shu boylashliklarni birorta xilini boylasa, shundan keyin unga suflasa nafs deb ya'ni bu faqat havoni o'zi emas e, va og'zidan bo'ladigan tukurgan emas balkim shuni orasida havo chiqadi-yu, shu bilan birga ozgina og'zidan suv ham chiqadi shuni nafs deyiladi va odam dam solgan vaqtda o'ziga mana shu nafs bo'lishlik kerak ana shu suratda nafsi surati mana shu holatda bo'ladi faqatgina havo ham havo bo'lishligi ham mumkin emas nafs deb arab tilida shu e, amalga yetiladi kimda kim mana shu boylashlikdan birini qilib keyin unga nafs qilsa ya'ni mana shu amalni qilsa u sehr qilibdi va kimda kim sehr qiladigan bo'lsa u shirk amalini qilibdi man ta'allaqa shay'an وكل ilayhi, va kimda kim qaysi bir narsaga bog'lanadigan bo'lsa, Ana shuni Ana shunga topshirib qo'yiladi. bu hadisni isnodida so'z bor lekin sehrni shirk va kufr ekanligi tepada etildi va mana shu e, aqd boyagi boylashliklar sehrdan ekanligi bayon qilishlik uchun bu hadisni keltirilyapti va Alloh aytadiki va min sharri nafathati fil uqad falaq surasida va ana shu boylangan e, iplaga nafs qiluvchilarning yomon qil, yomonligidan Allohdan panoh so'rayman deb eting deb tushirilgan oyat bu so'zsiz bu sehrgarlarni tariqalaridan endi kimda kim qaysi bir narsaga boylanadigan bo'lsa va shundan umid qiladigan bo'lsa shunga topshirib topshirib qo'yiladi Alloh tashab qo'yadi mana shu o'rinda bilinadiki kimda kim xoliqi yaratuvchisi bo'lgan Allohni yolg'iz o'ziga suyansa va undan umid qilsa va undan himoyalan u bilan himoyalanadigan bo'lsa Alloh unga kifoyadir va kimda kim sehrgarlarga va polvonlarga va shaytonni askarlariga agar suyanib ana shularga o'zini topshirib qo'yadigan bo'lsa Alloh unga ana shu holatiga topshirib qo'yadi tashab qo'yadi shu bilan u halokatga yo'liqadi وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم ابن مسود رضي الله عنه اتلنكي نبي صلى الله عليه وسلم اتلن دينار ألا هل أنبئكم ملعض اتبار بريلر سلرقى العضه ديگن نمالقنا يتبريمه شنو خبرنا بريمه ددلن al avh degani ya'ni sehr kuy, sehrki odamlarning orasini bo'lib yoradigan narsa shuni al avh deyiladi shuni nimaligini aytib beraymi deb so'radilar aytdilarki hiyan namima bu al avh chaqma chaqarlik dedilar hiya al qalatu bayna an nas odamlarning orasida so'z tashlik dedilar odamlarni orasida so'z tashishlik haqiqatda o'zi sehr bo'lmasa ham u juda bir pastkashlik bo'lgan bir xuluqki mo'min odam undan salomat bo'lishlik kerak u o'zi sehr bo'lmasa ham odamlarni orasida va birod xossa birodarlar orasida va er ayollarni orasida oilalarni orasida sehr qanchalik fasod qiladigan bo'lsa mana shu fasodni bu chaqmachakarlik qiladi shuni shuning uchun Yahya ibn Abi Kathir rahimahulloh aytadilarki yufsidun يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد sahiru fi sanadin bu so'z tashuvchi chaqma chaqar wal kazzab yolg'onchi azgina visa azgina vaqtda saa degani ya'ni 1 soat degani emas 60 minutdan saa degani ya'ni azgina vaqtga saa deyiladi azgina vaqtda sehrgar bir yilda qilolmaydigan fasodini qiladi deydilar shuning uchun abul xattob rahimahulloh aytadilarki "Min as-sa'yu namimah wal val-ifsad an nas bu odamlarni orasida so'z tashishlik va odamlarni orasida fasod qo'zg'ashlik bu sehrdan ya'ni yashirin shunchalik bir o'ziz sezmagan holatda fasodni qo'zg'ab erni xotinga akani ukaga onani bolaga dushman qilib tashlaydi bu shuning uchun mo'min odam bu past xuluqdan ehtiyot bo'lishlik kerak salomat bo'lishlik kerak va bu nabiy sollallohu alayhi vasallam xabar berganlaridek u qabrdagi azoblanishlikka sabab bo'ladigan amallardan Nabiy sollallohu alayhi vasallam ikki qabrni oldidan o'tib bittasini azoblanishligi sababini aytdilarki amma ahaduhuma kana yamshi bin namima dedilar. Bittasi mana shu so'z tashishlik bilan yurardi. Hadis sahih Buxoriy Muslimda. shuning uchun ibn hazm rahimaulloh maratibil ijmo kitoblarida ki olimlar gıybatu namimani ya'ni mana shu so'z tashishlikni nasihatdan boshqa holatlarda haromligiga ittifoq qilishdi nima dedilar fi g'ayri nasihatil vacibe vacib bo'lgan nasihatdan boshqa holatda so'z tashishlik mumkin emas ammo vojib bo'lgan nasihatda g'iybat va so'z tashishlik o'zini chegarasi bilan halol qilinadi ya'ni e, birovdan bir so'z eshitiladigan bo'lsa va ana shu so'z shariatga xilof bo'lsa va musulmonlarni orasidagi tinchlikni buzishlikka sabab bo'lgan fe'l bo'lsa yoki amal yoki qaul bo'lsa so'z bo'lsa uni chaqma chaqarlik bo'ladi deb indamasdan yuraverishlik mumkin emas balki buni xabarini berishlik kerak nabiy sollallohu alayhi vasallamni ashoblari u kishiga qancha xabarlarni kelib yetkazishlardi nabiy sallallohu alayhi vasallam buni chaqma chaqarlikdan yoki so'z tashishlik nammomlik yoki g'iybatdan deb hisoblashmadi shuningdek bid'at egalarini ahvollarini bayon qilishlik va ular to'g'risida xalqni ogohlantirishlik fe'llari yu o'zlaridan bu hech bir so'z tashishlik yoki g'iybatga kirmaydi balkim bu vojib bo'ladi muayyan bir shaxslarga hammaga emas muayyan bir shaxslar odamlar eshitadigan va o'shani bayon qilishlikka hojat bo'lgan vaqtlarda uni bayon qilishlik kerak va illo boshqa holatda asl g'ibatu namima harom nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki la yadkhulul jannata qattat qattat bu o'sha nima so'z tashuvchi jannatga kirmaydi dedilar bu kaboirlardan bo'lib e, e, ya'ni hisoblanadi bu hadisga dalolat qilgan ma'noga qaraydigan bo'lsak ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا إن من البيان لسحرا نبي صلى الله عليه وسلم اتلر كي سز وبيان وفصاحة بلغت إيغاسي بغن سزده نما بار سحر بر haqiqatda ba'zi bir shaxslarda Alloh bergan bir bayon bo'ladi. Gapirishlik Allohdan bo'lgan mutlaq ne'mat bo'ladigan bo'lsa, Alloh aytgandek, Ar-Rahmanu allamal Qur'an, xalaqal insana allamahul bayan. Alloh insonga bayonni, zabonni berdi. lekin mana shu zabon egalarini ichida shunaqa bir kuchlik bayon va fasohat egalari bo'lgan shaxslar bo'ladi bu shaxslar ana shu bayon qilishligi bilan birga nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek ularda sehr bo'ladi sehr endi nabiy sallallohu alayhi vasallam sehr deganlaridan keyin ikki ma'noda tushunishligi mumkin u maqtalayotgan ma'noda bo'lishligi ham mumkin yomonlanayotgan ma'noda ham bo'lishligi mumkin shuning uchun ibn abdulbar rahimaulloh aytadilarki bu hadisni toifa olim olimlar odamni mana shunday har xil gaplarga gapdon bo'lishlikni yomonlashlik ma'noda tushunishgan sababi nabiy sollallohu alayhi vasallam shuni sehrga o'xshatdilar balkim sehrdan dedilar va ba'zi bir olimlar buni ya'ni maqtov sifatida bayon tushunishdi ya'ni u bir e, ne'mat va undan yaxshilikda foydalanishlik ma'nosida bir yaxshilik degan ma'noda tushunishdi lekin to'g'rirog'i birinchisi sabab ko'pincha shaxslarda bo'ladiki zabonini va fasohati yu balog'ati kuchliligidan qancha haqlarni botil suratida ko'rsatib beradi va qancha botillarni haq suratida ko'rsatib beradi hattoiki uni eshituvchi haqqi botil deb botilni haq deb tushunib qoladi shuning uchun gapdonlik asl maqtalgan sifat emas nabiy sollallohu alayhi vasallam sunanda rivoyat qilingan hadisda aytadilarki innalloha yubghidul baliga minar rijal الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها دينا alloh subhanahu va taolo kishilardan balog'at egasi bo'lgan ya'ni fasohatu tilchang so'zga chechen chechen deyishadi ana shu shaxslarni yoqtirmaydi deydi tilimini ham odamlarni shunchalik o'ziga aylantirib qaratib oladiki xuddiki sigir tilimini ham o'sha bir xashaklarni o'tlarni o'ziga qaratib tortib olgandek odamlarni o'ziga tortib oladi ya'ni bu yomonlik yomonlanib turgan sifat sababi bu bilan shaxs haqqi nohaq va nohaqqa haq qilib ko'rsatib beradi lekin Alloh bergan bir ne'matni banda mana shunday bir balog'at va fasohat egasi bo'lsa, uni yaxshilikka ishlatsa va haqqi undan ham haqroq qilib, ya'ni chiroyliroq qilib yetkazishga ishlatsa va botilni yo'q qilib tashlashlikka ishlatsa, to'g'rilik bilan haq so'zni gapirib, yolg'on ishlatmasdan va chekidan chiqib lobga o'tkazib yubormasdan bayon qilinadigan bo'lsa bu yaxshilik bu ne'mat lekin odamlarda shu narsa borki ba'zi bir vaqtlarda o'zi mana shu ne'matni o'ziga bir balo qilib ishlatadi shuning uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki innama ana bashar man sizlarga o'xshagan bir odamman va innakum tahtasimuna ilay siz sizlar menga bir husumat qilib ya'ni bir biringlarni oranglarda kelishmovchilik bo'lgan masalani yechib berishlik uchun kelasizlar ولعل بعضكم يكو أن يكون الألحن بحجة من بعض va ba'zilar ba'zilar ba'zilardan ko'la hujjatida gapirishda kuchliroq va ikkinchisi zaifroq bo'ladi fa aqdi ala nahwi ma asma man qanaqib eshitib shunga qanoatlanadigan bo'lsam shunga qarab hukm chiqarib beraman faman qadaytu lahu bihaqqi akhihi shay'an fala ya'khudh gapdon bo'lganligi uchun yutib chiqib man birodarini haqqini olib unga hukm chiqargan bo'lsam fala ya'khudhu uni olmasin qozini hukm chiqarib bergani dunyo oxiratni hukmi degani emas bu dunyoni faqat hukmi oxiratda Alloh uni haqqini talab qilishlikka holat qo'yib beradi. Nohaq bo'ladigan bo'lsa, Alloh haqqini olib beradi. Shuning uchun aytadilarki, hadis davomida fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Agar haqqini olib zulmlik qilib agar hukm qilingan bo'lsa, an Nabiy sallallohu alayhi vasallam uni hukmni zulmlik bilan qilmanglar, qilmanglar, lekin zohirdan shunga dalolat qiladi. Kimda kim mana shuni olib o'zini birodaridan haqqi olgan bo'lsa, u ana shu bir dozaqdan bir bo'lakni o'ziga olgandek bo'ladi deyman. Shuning uchun tilla shunaqa, gaplar shunaqa bir ta'sirotli bo'ladi. Bu ham o'sha sehr ta'sir qilgandek shaxslarga ta'sir qiladi shuning uchun ibn abdul vahob rahimaulloh bu hadislar va asarlarni mana shu bobda keltirdilar inshaalloh shu bilan darsimiz nihoyasiga yetadi subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk allohumma solli ala muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain